bi neskak dukota di beste neska batekin eskuntzia mujas bain bat Nahi Hidila egiten zu. Be, nahi diena egiten zie haen bizia da. Iduriz udalekuko animatzaile bat eh, kutsatua izan da. Xabik badu. Eta ez izte belduk xabitaz? Ez! Zenta deia hildugu aldi bat. <laughs> Bigarren aldi batez hilen duzu ere? Bai! Gauntxa egitea animaliak. Biziki hona da, baina uh, badu ere familia. Et... Zuen ustaz, iztariak kontrolatu behar dira da? Bai, bai, bai, behar dira zain. bon, eta bere izena, ez dugu, ino, atxemana? Zez. Bera, estatu batu! Barrak? Eh, bai, barrak? Bai, bere izin. Mama! Hori da! Barrakuda? Ez dut entzuten berari min berataz mintzatzen, eh? Deus, bakrek entzuten dut jala onzua holan. Ogoita erazten dirazu, lehen mutikok duiten zirarik izira eta eh, neskek zapetak garbitzen. Eta orain hona hola da? Ez, matzutan bain ere etxan. Ramak egiten du basila, garbikita, zapetak garbitu, ogak mhm. aldatu, eta bitakten nire eta ari da garra irakurtzen. Ebe, eman zuten robo bat joateko komat. Kometa baten gainera, eta gainean ero dira eh, azte azkenean uste dut. Ez da hola pasatu, ez da pasatu, ez da oso ongi pasatu. Salto bat egin du. Bai, eta gero, eh, ari da lo egiten, eh, Uh, Urringo urte rain. Ba, untsa, dela. Zta ez da aldatzen eh, izen bat, uh, uh, izen, izen bat zartzen dute, eta gero beti aldatzen da, ez du balio. Zta kit, uh, bai gorri, uh, franxexez, inglesez da denan, bax da egan bai gorri. Bai gorri. Argentinan jaten dute bai gorri, barakit, justu hau. Zta irakurtzea, maite duzia? Bai, nik biziki... Uh, fan, frantzesez batzuk eta batzuk euskaraz. Bet. Nik nahi odut eh, trakter batzutan ingan edola. Tertelak tira liburuak nul. Ni ez dut bate maite. Zendako ez maite? eh, astiala da. Ne biziki historiako liburuak uh, irakurtzen dut uh, eta horren gazak. Mm -hmm. Eta zuke iztegiak irakurtzen dut <laughs> Juan. Eman kizuna da, eh, ikatiko... Ez duzu zuen beldu, baina nok biltzen dut zira. Lau garen aldia da, um, ikatiko bat zuiten direla guri eh, gure kastura erat. Eta hori eh, erantzen da? Artuko dugu mikroa? Gero muntaketa bat egin dut, eta... hala, pixkat, usatzeko... Artuko dugu mikroa. Ez, nik bat emaitzen dut. Ados, zenta min dut. Mire esker, bat duzue kantu bat kantatzeko denek elgarriken? Goita, goita! Sikatzen dugu! Sikatzen kendu hori? Hori, kenduko ditut gero, ba. xurigunek. Udaeku, yeah! bat badugu hemen azkenean gordetzen baita gaua gurbiltzen denean Burruka aizan dira zenta ez ziren berrekipakoak hmm. Zozoa da pixkata? Zozoa pixkata la hainitz <laughs> Zer ustez? Hainitz ah.